Lucos cae poimen. Lucos acoluthon poimne probaton uden e dicei. Hode poimen catamen archas e to auton hos polemion cae de doicos parate E pei de sune hos e ceinos pare pomenos ud arche harpasdein EPEGEIREI, To te nicauta Noesas fulaca mallon auton einae e epibulon, e peidee chrea tis auton catelaben eis astu paraghenestai, catalipon para autoe ta probata apellage. Cae hos cairon echein hupolabon, ta pleista eis peson dieforesen, Ode poimen epanelthon kai theasamenos ten poimnen diaphtharmenen efe, al ego ge dicaia peponza, tigar lucoe probata epistewon. Huto kai ton anthropon hoi tois filarguroes ten paracatatheeken engeirisdontes eikotos aposteruntai.